інакше б я не став професором університету. На що ж ви зізнаєтесь тепер? Сам не знаю. Неймовірна річ. Філмарш і злодій просто не вкладається в голові. Коли б це стало відомо тим його запеклим друзям, вони зуміли б використати такий виграшний для них факт. Останнім часом в університеті відбувалося скорочення штатів, доцентів і професорів і у Філа чи не вперше в житті захитався ґрунт під ногами. Поїздкою в Антарктиду він сподівався зміцнити свій престиж, підняти курс власних акцій. І раптом у цей трюк. Таке звіряють хіба священникові перед смертю, щоб очиститись від гріхів земних. Я роздратовано сказала не верзіть турниць, любий Філе. Ми ну, й так уже наробили їх до схочу. 22 травня. Учора видався жахливий день. Я лягала спати розбита і понівечена, хоч вилила свої думки на папір. Не мала підстав не вірити Філові, незважаючи на його хворобливий стан. Але вранці прокинулася бадьора і життєрадісна, сповнена оптимістичних перечуттів. Першою приємною несподіванкою було химерне вітання лорда Амбо, низький уклін королеві мод. Після наглої катастрофи африканець ходить геть облуплений, ніс і щока в нього рожево білі й смішні, неначе лорд вимастив обличчя чорною ваксою, а про ніс і щоку забув. Тепер він стояв посеред приміщення і весело сміявся, не зводячи очей з рушника, яким я заповела собі голову, йдучи вмиватися душову. Я змалку мріяв стати білою людиною, але моя мрія збулася тільки тепер. Мрії завжди збуваються надто пізно, сказала я а у вухах мені й досі стояло оте його привітання. Королева мод. Чи багато треба жінці, хай йому біс, щоб вона отак ось розквітнула, забувши всі свої чужі гріхи, свої жалі і невлаштованість. Один східний поет сказав, що жінка щовечора помирає і щоранку народжується в очах коханого. У нашій ситуації це справжнісінький абсурд. Але поетові слова довго бриніли у моїх вухах. З душової вийшла омолоджена й легка, і філа просто ошелешило, коли я вбігла до нього і жартівливо цмокнула по недоголеній щоці. Він докрутив пружину механічної бритви, але тут таки пошпурив її в куток і бритва роздосадовано задиркотіла в зім'ятій ковдрі. Філ схопив мене за обидві руки. Я далі не витримаю. Ви поводитесь зі мною так, наче ми чужі і ледве знайомі. Кет, згадайте, кет. Він спробував мене пригорнути, але я випручилась і відступила на крок чи два. Як він міг припустити, що я дозволю йому таке? коли в домі повно народу. Від раптового сорому мене кинуло в жар, я кивнула на ліжко і якомога суворіше прошепотіла. Сядьте і більше цього не робіть. Розумію ваші клопоти, але ви теж повинні розуміти мене. Ви дерев'яна лялька, похмуро проказав Філ, але слухняно сів на ліжко. Я обсмикала светр. Ви помиляєтесь, професоре Марш. Нічого я не забула, але тепер шкода й думати про це. Я витриваліша. Ну що ж, але не дерев'яна, як зволили висловитись ви. В усьому приміщенні дерчали механічні бритви, і нас ніхто не чув. Доктор Марш почав голосно жбоніти. Але ж є ніч. Ми могли б зустрічатися, коли всі поснуть? Ви доводите мене до божевілля. Забудьте про це. Ви мене розлюбили.